Obiteljsko gnjezdo. Pozdrav svim slušateljima u još jednoj emisiji Obiteljsko gnjezdo, emisiji posvećenoj mjestima i mještanima u vukovarsko sremskoj županiji. Ova emisija je posvećena obiteljima koje odoljevaju iskušenjima ekonomske krize, Obiteljima na našem slavonskom istoku koje svojim zalaganjem i radom doprinose opstanku i prosperitetu svojih mjesta. Da to nije lako i da treba često podnositi i žrtve kako bi se napredovalo, pričaju nam i članovi obitelji Topić i starih Jankovaca. Mjesta bogatog tradicijom, multikulturalnom, mjestom koje je općinsko središte za još četiri sela u okolici – Nove Jankovce, Orolik, Slakovce i Sremske laze. Selo ima lijepu, moderno uređenu općinsku zgradu, ambulantu opće medicine i zubnu ambulantu, prostranu i novu zgradu vrtića i osnovnu školu sa osam razreda. Nadalje, ljekarnu, nekoliko trgovina, poljoprivrednu zadrugu koja zapošljava značajan broj mještana i ostale ustanove kao DVD, crkvu, benzinsku postaju, da nabrojim samo neke pogodnosti koje imaju stanovnici starih Jankovaca. U starim Jankovcima smo se sreli sa predsjednikom mjesnog odbora i članom općinskog vijeća Denisom Travančićem, kojega smo pitali o samom selu i kako potiču poduzetništvo i ostanak ljudi u svojoj općini. On nas je odveo u posjet obitelji Topić koji su nam ispričali o svom životu u starim Jankovcima, što rade i kako vide budućnost sela. Otac Hrvoje, majka Karolina i sinovi Rafael i Dominik. U Starim Jankovcima sreli smo se sa gospodinom Denisom Travančićem koji je e, u član općinskog vijeća u Starim Jankovcima i predsjednik mjesnog odbora. O samom selu i o životu u selu i kako vidi budućnost ovog sela reći će nam on sam. Dobar dan gospodine Travičić. Recite nam nešto o starim Jankovcima. O starim Jankovcima je puno toga rečeno i kroz knjigu profesora Karaule koja broji 940 stranica. Dakle, stari Jankovci su mjesto od 1430 stanovnika po popisu 2011. godine gdje imamo jedno od rijetkih naselja u našem, u našim krajima koji ima takav kontinuitet življenja, što se vidi, kaže po, knjigu, po knjizi e, profesora Kraule, gdje se vidi da mi imamo povijest od 700 godina življenja ovdje u Jankovcima. E, baš ta povijest nas uči o multikulturalnosti u našim naseljima, i gdje u zajednici zajedno žive i Srbi, Mađari, Rusini, Albanci, e, Slovaci, Njemci, Bugari, Crnogorci i tako dalje. Dakle, ovo je mjesto jednog e, ugodnog življenja, mjesto u kojem se živi već 700 godina i mjesto koje je prvi put spominjano 1301. godine kao mjesto gdje je već onda vladalo blagostanje. Hvala. A kako se sada živi? trenutno, kako imate ekonomiju, jel potičete poduzetništvo u općini? E, život u Starim Jankovcima, kao u cijelom Srijemu, kao u cijeloj Slavoniji, tako ovaj, i šire, je takav kakav jeste. Dakle, e, neka prevelika ekonomija ne postoji, međutim mi kao mjesni odbor i mi kao općina Stari Jankovci pokušavamo da to nadokradimo na neki drugi način tipa poticaja poduzetnicima, međutim sve je to Slabo zato što je velika većina ljudi koja e, je radno sposobna i koja možda ima mogućnosti da napravi nekakav e, privatan biznis, privatan obrt, jednostavno otišla. Otišli su u strane zemlje, otišli su u Njemačku, Irsku, Španjolsku, e, Italiju i tako dalje, gdje vide bolji prosperitet za svoju djecu, što ovdje danas ne vide. Ne zbog starih Jankovaca, ne zbog Srijema, većim dijelom zbog Slavonije koja je kontinuirano zapostavljena, moram reći, zadnjih deseta godina. E, napori današnje vlade i današnje, današnje e, vrhuške Hrvatske države vode u nekom pozitivnijem smjeru, međutim mislim da od toga neće biti ništa ukoliko se ne zaustavi iseljavanje, jer sve ovo što se danas radi neće biti, neće se imati kome napraviti. Dakle, projekat Slavonija koji, ministrica, doduše naša Vinkovčanka radi, jednostavno neće ima kome napraviti, neće biti ljudi koji će to moći konzumirati sve te stvari koje oni žele. Tako da mislim da je potrebnija puno veća volja, želja i, i trud naše vlade kao županije da se ovo je slavonska naselja, slavonska sela da se obnove u jednom duhu koji su bili prije a šta imate od ekonomije u selu? Koje, um, koje firme rade? Pa gledajte, e, nakon rata svi znamo ovaj, u tom poraću da je sve bilo devastirano, kao i naše naselje. Mi smo bili prognanici nekih dobrih 7-8 godina. uh kada smo se vratili nazad, devastacija sela je bila skoro 90%. Danas, nakon nekih 25 godina, u, Starim Jankovci imamo i školu, i dječji vrtić, i nogometni stadion, i lovački dom, i dom branitelja, benzinsku postaju, dom zdravlja, ljekarnu i sve ostalo što je potrebno da se normalno živi. U iščekivanju smo izgradnje, jer postoji projektna dokumentacija, pa ćemo te stvari e, kandidat prema fondovima Europske unije, imamo izgradnju bazena, e, imamo izgradnju staračkog doma i tržnice, međutim sve to neće biti dovoljno da bi mi ljude ostavili ovdje u Starim Jankovcima da žive, da stvaraju svoje potomke. Ali jednostavno koliko god mi napore radili da domicilno stanovništvo ostane ovdje, jednostavno ljudi vide da je negdje ljepše, da je negdje bolje, da negdje čovjek može sebi stvoriti nekakvu budućnost koja će njemu i njegovoj djeci doneti više stvari nego što može ovdje i jednostavno ljudi odlaze, a ove planove, sve što mi imamo kao mjesni odbor, kao općinsko vijeće, jednostavno neće pas na plodno tlo ukoliko ne bude mlađih ljudi, ljudi koji će zasnivati ovdje obitelji, koji će ostaviti za sebe ovdje djecu i koji će kupovati kuće, koji će kupovati nekretnine i koji će na kraju krajeva raditi, živjeti na naše područje. Tako da moje mišljenje koliko god mi se trudimo na lokalnoj razini, ukoliko ne bude ukoliko ne bude e, podrške državne razine da mi jednostavno ovdje u današnje vrijeme nemamo egzistenciju za svoje potomke. Pa, hvala na novim informacijama. E, ujedno razgovaramo i sa obitelji Topić, gospodinom, predstavite nam se. Hrvoje Topić, Stari Henkovac. A vi ste, Denis, i vi ujedno i bratići, koliko sam čula. Jeste, jeste. Znači, obitelj. Tako pa, je. Pa. kako vi živite, gospodine Topić? Pa evo, ne mogu reći, ne mogu reći da živim loše. Živim od svog rada, dvoje djece, oženjen sam, ne znam, prije godinu dana smo kupili kuću, imam posao, imam auto. Gdje, gdje radite? Radim u Vukovaru. Supruga radi? Ne, ne, ne radi, ne radi. Radila je prije nego što je rodila djecu, poslije, poslije nije, ovaj, tako da već ne radi, već šest godina. Živimo od jedne plaće. Imate dvoje djece? Da, da, dvoje male. školske dobi? Da, stari je sad u drugi razred, mlađi još nije išao, nije krenuo u školu sad će. Kako recimo izgleda vaš tipičan dan u vašoj obitelji? Šta vi idete na posao, recimo su pa, Da, da, da, da. Znači, radi se od 7 do 3, dođem kući od pola 4, oh, tipičan dan, <laughs> žučamo, obavimo posla šta imamo, djecu vodamo tako, igraju tu kod nas malo nogomet ili idemo negdje kod mojih ili se odradi nešto u bašči ili pa ono, tipičan dan na selu. Znači imate tu i starije roditelje koji žive u istom selu? E, da, da, da. da. jel vam oni pomažu s djecom? Da, pa ne samo sa djecom, jel? Mislim, pomažemo svakako kako bi roditelji pomagali djeci, jel? Mhm. Ovaj, recite mi, e, i sin vaš ide u školu ovdje, u Stare Ankoce? Da, da, da. A mlađi, ili ide u vrtić? Mlađi ne ide u vrtić zato što nije bilo potrebe, žena je bila kod kuće, jel? Mhm. Tako da ono, nije radila, a ovaj, sad će ići u preškolsko za mjesec dana. Da. Znači imate, kako da kažem, zaokružen ovdje život znači, za svoju djecu. Imaju školu, imaju vrtić, imate dom zdravlja. Jeste vi zadovoljni pa sa svime time? Pa jesam, jesam. Kakih poznam naselja, Jankovci su, ajmo reći, negdje neka sredina, jel? Tako da... kakva je po vašem viđenju budućnost ovog sela? Evo, Denis nam je <laughs> rekao da baš i nije dobra, a šta vi mislite? Pa dobro, Denis je upućeni vjerojatno ako je u, u općinskom vijeću i tako, ja sam malo sa strane, ali Ha, gledajte, odavdje pa tu do glavne ulice ima 10 kuća da se prodaje. I sad uzmite, ne znam, 20 ulica u Jankovcima i pomnožite to sa pet naselja u općini i bit će vam jasno da je na tržištu možda jedno par stotina kuća. E sad, to je sve zato što, vjerovatno zato što ljudi ne rade. Evo, nedavno sam vidio tu i da su dvije kuće kupljene. Znači, ima i jedan korak e. naprijed, dva nazad, ali sve tu smo negdje u mjestu, ali ja sam kupio prije dana <laughs> ovdje kuću, digao sam kredit, čekao sam deset godina da mi ovaj, država dodijeli ono, materijal u, smislu novonastale obitelji na području državne skrbi, nisam to nikad dočekao, shvatio sam da vrijeme prolazi, godine idu, uzdaj se use, nema druge, digo kredit, kupio kuću. Znači, vraćam kredit sljedećih 30 godina, prek ostanem bez posla, da. To je riskir jer banka je se odlučila igrati sa mnom i ja s njima i to je to. Ja znam da ja mogu sutra izaći iz kuće ako izgubim posao. I to je tako. Mnogi ljudi kažu zašto si kupio, zašto si ušao u kredit? Meni ne treba novci sa 60 godina, meni treba da sad dobro živim. Da. Vi sad I, morate rješati svoje I to je to. Živio sam kod roditelja u potkrovlju. Svako želi imati svoje gnjezdo, ja svoje kuće, svoje... Jasno. Što mislite, kako, pošto sam čula da je obojica, kažete da, da je to velik problem, to iseljavanje, kako bi se to moglo zaustaviti? Pa gledajte, s obzirom na ova otvorena vrata u Europskoj uniji je jako teško. Prije 5-10 godina političari su nas Europska unija, Europska unija, Europska unija izlazili na iz što bi rekli, jel, da ne ispadne sadružno da ja nešto imam protiv EU, e da pače donijelo je to i mnoge dobre stvari, čak i više nego loših, ali jedna od loših stvari je, mislim, ta što sa osobno možeš otići u Austriju, Njemačku. Tako da, poznato je da većina stanovnika, dosta ovdje ljudi uz, uz Mađare i starosjedioce ostale jako puno i Bosanaca u starim Jankovcima koji imaju jako puno iseljeništva svoga u Njemačkoj i Austriji. Tako da je vrlo lako je otići van prespavati kod rođaka 3-4 mjeseca, naći posao, dobiti potrebne dozvole. a kako to zaustaviti? Pa jedino, jedino, jedino sa dodanom vrijednošću, sa radom, sa, novim projektima. A sad, to je teško bez investitora. Kažemo da, da težimo zapadnom zapadnom e, načinu življenja, a on kod njih je privatni kapital sve. Znači neko mora doći kod nas uložiti, više ne može država biti vlasnik. Kaže zašto država ne napravi tvornicu, zašto ovo, zašto više nema. <laughs> Država može biti vlasnik pošte i vlasnik struje i vode i to je to. Ona želi izaći iz svih ostalih gdje recimo, šta ja znam, INA, ceste. Bože, li mi sami? Pa jedino mi sami, da, da, da, da, da, da. nije to svud je maltene oslanja se država na mali obrt, na, na, na, na obiteljske firme, na... A kod nas očito nema baš te toliko kulture da, da sad čovjek kaže, zasuče ruke i riješi tu. Pa je valjda problem ta administracija. Pa vidjela sam preko puta vas e, pekarski obrt, kako oni <laughs> opstaje. Pa eto, da, odličan primjer, dobro ste vidjeli. Pa gospodin Danika mislim da radi dobro i ovaj, on je ovaj, samohrani otac sa čerkom i ja mislim da mi ide to posao dobro. Danas, vidim, <laughs> danas sam vidio i tu na pekari, na raskršću piše tražim pekara na vratima. Znači, danas... znači, danas... Ovaj, očito da ima potrebe za obrtnicima, ali treba, <laughs> ne znam, malo ljude treba motivirati, vjerojatno školovati. Neki povoljni Da, da, da, vjerojatno to. A u takvoj situaciji što biste onda svoje djeci um, savjetovali, šta da rade? li biste im rekli idite i vi? pa ne bi, znate šta, preko je trava uvijek zelenije. Ali nije to baš tako. Jel? Ovdje kod nas opet mi imamo, ne možete sve novcima gledati. Mi ne, ovdje imamo neke, neke druge stvari. Ja sad izađem vam nekome u Irskoj je od 356 dana 300 dana kiša. A ja izađem van u četvrtom mjesecu i gledam lijepo sunce i travu zelenu i vičem Bože što mi je lijepo. A, a dobro, možda ima malo manje na računu neko neki drugi, ali neko drugi ima više oblačnih kišnih dana i manje može vidjeti roditelje, rodbinu. On na Facebooku vidi, ja vidi sestra ima rođendan, ja hodem. Jel, tako da ne mogu se sve stvari kupiti na Ili kod roditelja odeš svaki drugi dan ili uzmeš jaja ispod domaće kokoške ili Alanije je salmonela i tako odeš u Aldi i kupiš šta ti onaj nizozemac proizvede, jel? kako vi e, živite osim posla u starim Jankovcima? Imate li neke hobije, aktivnosti? Kakva organizacija ima sve tu u selu? Udruga? Može Denis, kaže. Pa evo mi kao, kao e, mjesni odbor Stari Jankovac imamo sve udruge koje egzistiraju u svim naseljima, klasično, znači nogometni klub, udruga žena, vatrogasci, lovci, ribolovci, što se kaže u zadnje vrijeme puno toga i krivolovaca ima. Ovaj, tako da sve udruge koje egzistiraju i rade u našem selu rade na dobrobit stanovništva svoga i mislim moje osobno ime da dobro rade. E, zašto? E, niko od nas nije sam rođen, niko neće ni sam ni umrijeti. Svi moramo pripadati nekoj vrsti društva da bi mi jednostavno bolje egzistirali, kao što kaže e, Hrvoje, u, u, Njemačkoj nema da se ide, da se sastaje, da se sjedi. Ja i on idemo za evo, pola sata, idemo na jedno mjesto gdje ćemo se družiti 45 pet sati, gdje ćemo mi biti zadovoljni, sutra idemo na posao i to je to. U masu stvari u iseljeništvu toga nema, tako da je društveni život i čak i kulturni život u Starim Jankovcima, jako dobro organiziran i jako dobro to ide napred. Međutim, kažem opet, sve to, sve to ima jednu drugu dimenziju kad znamo da ljudi ne mogu doći do posla, da ljudi ne mogu doći do novaca, da ljudi ne mogu školovati svoju djecu, da ljudi ne vide e, budućnost za svoju djecu, e onda to sve ovo što mi imamo neke blagodati i bogatstva koje imamo zato što smo u Slavoniji i u selima, pada u drugi plan kako kod njih, tako i svakog od nas koji je roditelj, jer uvijek razmišljamo da, da roditelj mora biti taj koji mora razmišljati o svojoj djeci i mora svoje djeci mora svoju djecu uputiti u nekakvu budućnost da bi njemu bilo bolje. Ja danas jednostavno e, ne znam šta bi rekao svojoj djeci što se tiče njihove budućnosti, jer e, iskreno ako ćemo, ako ćemo da žive kao mi, ako ćemo da žive cijeli život na kredit, onda možemo reći ostane ovdje u Slavoniji pa ti budi, ajmo reći, rob e, koje kakvih svjetskih bankara koji danas e, vladaju i haraju Hrvatskom, ne danas nego već zadnjih 15 godina, a onda opet kad pogledate drugu stvar, kaže moje djeco, idite zato što imate blagodati života u dijaspori koje jednostavno kod nas ljudi nemaju, moramo biti tako realni pa reći da jednostavno tamo se lakše dođe do novca, tamo se lakše dođe do stana, do vikendice, do kuće, do svega ostalog nego kod nas. Znači ima, postoje blagodate neke koje imamo mi ovdje, u Slavoniji, u poselima, postoje neke blagodati koje postoje tamo. E sad, ja kao roditelj dvoje djece, ja danas jednostavno nisam siguran šta bi ja svoje djece rekao za budućnost. Mislim da moram <laughs> sačekat još jedan godinu, dvije dana, da i meni i ima nešto kliknem live pa da im onda kažem, e djeco, bolje vam je ovo, <clears throat> radite ovo. Danas, na, na kakav način Slavonije ide, mislim da to ne ide u pozitivnom smjeru. A čime se vi bavite, osim što ste na mjestu ti ja radim u, ja radim u Plinar Istočne Slavonije, e, jedna jako dobra firma gdje sam ekstremno, iznimno zadovoljan sa poslom i sa plaćom. Međutim, e, lako je pričati meni o meni. E, moji susjedi ako nisu zadovoljni, ne mogu biti ni ja zadovoljan. Dakle, e, današnja trenutna situacija mene kao roditelja i mene kao staratelja je ajmo reći pod navodnike dobra i mogu prehranjivati svoju, svoje djecu i mogu plaćati kredit za kuću i ima sve mogućnosti što bi ja trebao imati. Međutim, ako vidite da u vašem naselju, u vašem selu ima 70% ljudi koji to ne mogu, onda apsolutno ni ja ne smijem biti zadovoljan, ali mene to isto čeka za godinu, dvije, tri dana, kao i moju djecu kad, kad oni budu sposobni za svoj rad. A jeste li vi e, u općini uh, nastojali nekako privući strane investitore da nešto izgrade ovdje, da stvaraju opstanak ovog sela? Jesmo. Dakle, ovako, <clears throat> u općini postoji niz <clears throat> konkretnih mjera koje smo mi nudili investitorima, međutim moramo e, razabrati dvije stvari. Moramo razabrati e, lokalnu vlast i državnu vlast. Sve što mi želimo da damo našim investitorima, što mi možemo da damo, mi ćemo dati. Međutim, tu postoje, postoji teret e, državne vlasti koje jednostavno neke stvari ne možemo. Mi ne možemo ni jednom investitoru reći e, vi nećete plaćati porez 25% koje je najveći u državi u, pardon, u državi, u Europi. Dakle, mi to ne možemo reći. To je državni namet koji država nameće investitorima gdje mi jednostavno ne možemo ništa. Šta mi možemo i što smo i dali? Mi smo svojim investitorima rekli da ćemo im smanjiti komunalne naknade na minimum, na 0%, e, da ćemo e, zemljište općinsko koje je naše dat njima na koncesiju na 10, 20, 30, 50 godina, da ćemo im smanjiti otkup cijene. Znači sve što smo mi mogli napraviti, što u našoj moći, u moći općine, općinskog vijeća, mi smo napravili. Međutim, kada, kada dođe jedan ozbiljan investitor, on ne gleda e, namete općinske zato što su nameti općinski župani, županijski oko 20% nameta, on gleda državne namete i gdje kaže da smo mi jako skupa država i da mi jednostavno nismo pogodni za ulaganje. Imali smo e, primjera dobre, jako dobre prakse gdje su e, ljudi nama dolazili, gdje su dolazili, gdje su željeli ulagati u Slavoniju zato što je sa njima to je recimo interesantno, ali imam osjećaj da poduzetnici misle da niže ne možemo pasti da će nakon ovoga mora i samo bolje jer jednostavno više ne može. Međutim, kad su vidjeli neke stvari, koliko, koliko njima cijena koštanja rada, koliko njima cijena koštanja nabave, koliko njima cijena koštanja svega ostalog, plus koliko je cijena koštanja e, državnog aparata, oni jako brzo odustanu. Tako je. E, obitelji mlade sa ženama i djecom, jel si priuštite neke izlaske ili odlaske u grad, e, zabavu, kako recimo to? Pa Možete li otići na more, na primjer? Pa mogu biti iskren pa vam reći da je prvi put u deset godina braka da smo ove godine bili na moru. Znači nešto je pozitivno <laughs> pa krenulo. Pa ili je pozitivno krenulo ili smo mi <laughs> odlučili žrtvovat nešto radi toga. A vi, gospodine Travančić, Ja moram priznati da sam ja ovaj, odlučio ovo što je Hrvoje rekao, da je on odlučio žrtvovati, ja sam odlučio žrtvovati prije 15 godina i tako da sam rekao da svake godine ću ići na more bez obzira na sve onda poslije toga od devetog mjeseca do 12. onda se malo, da kažemo, stisne, ali ide se. I to je, to je moja odluka i toga ću se držati dok sam živ. je sve propalo. <laughs> idete li u Vinkovce, Vukovar, kino ili izlaske večernje? Možete li si priuštiti večer u restoranu, recimo? Pa možemo, recimo da ne idemo na, baš na takvu vrstu, odemo tako s djetom Vukovar Vinkovci tjedno, sigurno par puta, sad ne znam, je, kupnja, šetnja, nešto, baš na večer da izlazimo to manje. Družite li se s prijateljima u Jankovcima? Pa da, da, Čujem da ste aktivni u nogometu. Kako vaš klub ovdje rangira? Pa je, to nam je ovako hobi i da za vikend, volimo otići tak malo, vidjeti ljude, podružice i... A klub, klub nam je, ajmo reći, od kad smo se vratili u Jankovce, da smo u toj jednoj razini natjecanja i ovaj, nismo išli niže, pa eto, volimo se s tim ponositi. Pa, eto, čestitam. Pa da, Dobar dan. Dobar dan. Ti si Dominik Topić? Da. Reci mi Dominik, kako ti živiš u starim Jankovcima? Mm, dobro. Li ideš u školu Dominik? Da, u drugi A razred. Drugi A, a ili ima i B u Jankovcima? Mm, da, ali ja ne idem u drugi Jasno. Znači ima vas dva razreda drugog u, u starim Jankovcima. Koliko onda ima djece ako ima 30 i ako ima previše, onda ih je podijelje na dva razreda. Aha, dobro. Ovaj, voliš igrat nogomet, čujem? Da. I ti sa stricem i sa tatom igraš u istom klubu, jel da? Da. I koliko to već dugo igraš? E, dvije i po godine. Stvarno? Da. I šta želiš kad odrasteš onda biti? Hoćeš biti nogometaš? Da. <laughs> Hoćeš? A koje predmete u razredu najviše voliš u školi? Matematiku. Dobro, pa to je odlično. Da ćeš moći biti svašta ako voliš matematiku. <laughs> A, reci mi, imaš ti brata, čujem? Da, Rafala. Je li on mlađi od tebe? E, dvije godine. Kako se vi slažete? Mm, nekad dobro, nekad loše. <laughs> Jel ga ti zafrkavaš malo kao stariji brat? Mm, nekad. Nekad, jel da? Dobro, možete se dobacivati loptom sve Da. <laughs> Eto, hvala Dominik na razgovoru, pa ti se želim sve najbolje u tvojoj nogometnoj karijeri. Da. Gospodine Travančiću, recite nam, čula sam da poljoprivredna zadruga u Jankovcima je niz godina bila najbolja poljoprivredna zadruga u cijeloj Hrvatskoj. Je li to još uvijek slučaj? E, danas ne. Dakle, e, Šta se dogodilo? Jankovačka zadruga jeste bila pokretač i mjesta Stari Jankovci, bivše općine Stari Jankovci, kako i Županije Međutim, u današnje vrijeme to tako nije. Zašto? U samoj privatizaciji radnici su odlučili prodati svoje dionice koje su oni imali kao većinski vlasnici prodati e, privatniku, gospodinu e, Moraliću, gdje on kupio, otkupio 100% 100% vlasništvo na zadrugom gdje on nakon 4-5 godina rada gdje su svi radnici bili zadovoljni kao što su bili zadovoljni prije rata i poslije rata ovaj, gdje je on to odlučio prodati gospodinu Moraliću E, gospodinu Matijeviću, pardon, e, koji je preko noći odlučio da 37-8 otkaza gdje je ostalo 30 ljudi radno aktivnih u toj zadruzi gdje moramo reći sad ti ljudi kažu da dobijaju redovnu plaću, da dobijaju dobru plaću, međutim uvijek ostaje onaj jav za tih nekih 38 radnih mjesta što je u jednom mjesnom odboru kao što je našim dakle stari Jankovcima 38 e, nezbrinuti obitelji kod nas znači katastrofa u jednom mjestu koje ima 1400 stanovnika, od toga kroz 38 obitelji vam je ostalo nezbrinuto 350 do 400 ljudi. To je, to je jednostavno katastrofa, međutim, evo, e, kako dani prolaze, e, osluškujući i njih i njihove sudbine, vidimo da je većina radnika koji su radili u zadruzi, na tim radnim mjestima, da se snašla, da se zaposlila, rijetki od njih su otišli u inozemstvo, što je opet opet nama sreća, tako da kažem, E, u današnje vrijeme koliko je to plus sa tih nekih 1200 hektara zemlje koji ima zadruga koje obrađuje, toliko je nama to baš i nije zato što više nema masovnog zapošljavanja kao što je prije rata bilo recimo u Berbi Repe je bilo zaposleno 130-150 ljudi samo u sezoni kroz cijelu godinu je bilo zaposleno 75 80 ljudi. Danas to nije tako, danas su došli na, na scenu veliki strojevi koji, koji to hektar oberu za 3 sata, karikiram, e, tako da ovi 30 ljudi danas koji rade, koji rade u zadruzi, to može zaposliti jedna srednja prosječna firma svagdje u Hrvatskoj. Jasno. A taj gospodin Matijević, on je iz Hrvatske? Tu ne, on je, on je, on je, e, on radi i egzistira u Srbiji, međutim ovdje je kupio e, poljoprivrednu zadrugu u Negoslavcima i poljoprivrednu zadrugu u Jakovcima. Kako ljudi na to gledaju? Pa znate kako, u početku je bilo svega svačega, međutim uvijek morate gledati na te ljude koji rade i koji, od toga žive. E, općinska politika se tu nije mogla miješati, politika mjesnog odbora se nije mogla miješati, županijska se nije mogla miješati, možda, možda je državna politika mogla nešto napraviti po tom pitanju, ali teško zato što je to sve privatni kapital, a privatni kapital nema nema e, granice, kapital se mijenja iz ruke u ruku, tako da mi tu jednostavno nismo mogli ništa. E, što se može? Može se sa gospodom Matijevićem uspostaviti što bolji odnos, da ovih 30 ljudi koji rade, da imaju što bolje plaće, da oni jednostavno egzistiraju, žive. Međutim, to vam je kao e, kada nekada mrkve kanđi. <laughs> znači, malo ti da na plaći, onda te kanđijom udari zato što ti 30 radnika otpusti. I onda jednostavno čovjek, bez obzira na političara ili običnog čovjeka koji egzistira radi u starim Jankovcima, jednostavno čovjek ne zna šta bi radio. Da li bi se svađao, da li bi se sa njim tuko, da li bi se ovo, da li bi štitio svoje ljude. Jedni kažu nemojte, ja tamo radim, Meni je to egzistencija za moju djecu. Drugi kažu, ajde na njega, po njega, zato što nam uništava lenije, prije staze ovi koji su dobili otkaz i onda tu jednostavno čovjek ne zna, ne zna šta bi radio. Uvijek ima lice i naličje svake priče da je dobro, kao što je bilo dobro prije rata i poslije rata nije. Definitivno nije i tu priče nema. Ja bih osobno volio da je gospodin Moralić ostavio sve ljude u zadruzi, da je nastavio raditi kako treba, međutim čovjek je očigledno, očigledno samo materijalista i biznismen i on ne gleda na ljudsku sudbinu nikako, nego jednostavno gleda na svoje privatne interese, na svoj privatan novac, e, ne zanima ga kako ljudi žive, što su dobili otkaz, da li imaju za plaću, da li imaju djetetu za kruh, ne zanima ga na čega liče naše ceste, naše čuprije, naše njive, naše oranice i jednostavno po tom pitanju, kažem, mi jednostavno možemo gledati i to je to. Šta je sa oranicama, e, uništavaju strojevi e, te ceste i to? Pa gledajte, strojevi konstantno uništavaju e, i naše lenije i naše ceste. Međutim, uvijek vam je lakše to preboliti ako radi dosta ljudi iz Jankovaca, pa onda kaže, dobro, pusti ljude da rade. Međutim, ovo danas je postalo da baš više nisu ljudi iz Jankovaca, nego znaju doći iz Đeletovaca, iz Negoslavaca i onda se to gleda jednim drugim očima. U svakom selu u kojem egzistira jedna takva ozbiljna zadruga moraju, se uništavati i linije i ceste, da smo mi Međutim, uvijek tu postoji, postoji ona priča ruka ruku miluje. Pa uvijek e, politika trpi ono što radi privatnik, ali privatnik trpi ono što mora zaposliti jednog od dvojicu radnika više. I to uvijek tako bilo i trebalo biti dalje. Međutim, u politici gospodina Moralića pardon, gospodina Matijevića koji danas drži zadrugu, toga nema i mislim da to jednostavno nije dobro i za lokalnu politiku, a i za njega. Pa dobro, e, tome ne možemo, kako da kažem, ništa jer je to privatno vlasništvo. Kao Tako je, ne možemo, ne možemo ništa, ali evo, e, trpit ćemo dok možemo. A kad ne budemo mogli, onda ćemo, ha, <laughs> vidit ćemo što ćemo. <laughs> Pa hvala evo na tom osvrtu. E, čula sam isto da imate osnovnu školu, znači od prvog po osmi razred. Gospodine Topić, vaše dijete ide, tako je, znači Dominik nam je rekao, drugi razred. Da, da. I nema dva odjeljenja, nego jedno? Nema, nema jedno odjeljenje. Njih ima, bilo je u prvom razredu ih je bilo 14, sad ih je još dvoje do, došlo je do, da. do priliva <laughs> da, da, da, plus nekoliko posto, znači sad ih je 16 u drugom razredu, a koliko čujemo od načelnika da je ove godine u prvi razred upisano 17 jer troje više nego prošle godine, znači uh-huh. neki pomaci su vidljivi. Ostali razredi su isto tako u prosjeku 15. Ju, ja 16. to sad ne znam, nemam školarce u tim starim, pa ja vjerujem da je, da. Mhm. na, na razini škole, koliko je, na 300-350 učenika sve zajedno. Sve zajedno opće, da. Na opće, 330 koliko ja znam. I kod vas onda dolaze iz ostalih uh, sela, Orolika, iz... Orolik, e, Slakoci, Slakoci. Mm, da, jer oni imaju prvi, prvih osam. E, oni imaju isto područje škole, pa onda Orolik i Laze dolaze ovdje, a Slakoci imaju svoj dosmu osmog razreda. Mhm. I Novi Jankovci dolaze od petog po osmi do vas. Mhm. pa to je lijepo, eto, pa, imate organiziran onda prijevoz učenika autobusima? Ima, da, da. Mhm. A, odakle su učitelji, nastavnici? Jesu iz, lokalno stanovništvo ili dolaze iz Osijeka čak recimo ili iz Vinkovaca? Pa gledajte, koliko, koliko god je moguće uvijek se gleda da, da u lokalnim školama, bar kod nas, u našoj općini, da u, našim školama radi domicilno stanovništvo koje, koje ima kvalifikacije za to. Međutim, to jednostavno nije moguće, pošto smo mi malo općina sa malo stručnog karda za našu školu, tako da ima, ima ljudi koji dolaze čak iz Osijeka. To znam, ja mislim da njih četvero ili petero dolaze iz Osijeka, jer ovaj, jednostavno toliko stručnog kadra mi u općini nemamo. A, a koliko znam, nema ga ni na razini župana. Pa eto, zahvaljujem se još jednom na razgovoru. Pa, Hvala vam. Sve najbolje u Starim Jankovcima želim. Zahvaljujem se sugovornicima Denisu Travančiću i obitelji Topić na razgovoru za emisiju Obiteljsko gnjezdo Internet Radija Srem a slušateljima na pozornosti.